icyo nshikirije ibyo navyo ni ibiki ego gira icyo ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo y'isanganiro mu kiganiro gira icyo ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije mwiriwe neza abakunzi bararyo isanganiro nsubire ndabaha ikaze aho muherereye mu mwanya w'iganiro gicushikirije mwamaze kubyumva ni mwanya wanyu muri kino higaniro rero nk'uko twaba twabigize muja ku gice mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye hano kuri radiyo isanganiro mukagira icuma yavuze ko ayo makuru yabashize ku nyota ariko rero imbere ko twinjira neza neza muri kino kiganiro mu nkundire maze ndabibutse amwe amwe mu makuru atari make twabashikirije mu makuru yacu twabashikije ku n'uno munsi aho umukuru w'igihugu cya tanzania yatanga urugendo rw'iminsi ibiri samiya Suluhu Hassan akaba yakiriwe ku kibuga cy'indege merikiyondadaye n'ikiga cy'umukuru w'igihugu prosperi bazombanza ah, abanyagihugu rero bagiye kumwakira bari kwibarabara hagiye ku kibuga cy'indege bakaba bashikije ko bashimishwa n'urugendo uyu mukuru w'igihugu cya tanzania ari kugera hano mu burundi mu makuru nye twashikirije twarabwiye aho umugore w’umufakazi wo ku mutumba rukinzo zone bwa sare ni muri kumenya gasogwe aho uyu mugore ariko akogwa ko matohoza kucaha cy'uko yishe umwana wiwe nabyo ni mwarabyumvise mu makuru tubashikirije nayo mu n'amagara mwarumvise ko hari abantu batatu baje bavuye mu bihugu byo hanze batuye kumugera mushasha wa corona bakaba ariko bace bavugwa byihuta umushikanje w'amagara y'abantu akaba yemeje yuko bisabwa ko abantu batosamara bibaza yuko kizacaheze ariko babandanye bitwararika za ngingo zijyanye no kugira isuku bijanye no gukaraba kenshi no kwirinda ibintu byo kuramukanya harimo n'ibyo gusomana nabyo mwarabyumvise muri ano makuru mu by'ubutungane naho twarabwiye ibijyanye n'amasenari y'intango yo muri komine bubanza igihanga n'ahitwa imuyebe ni muri komine musigati aho ni mu ntara bubanza aho amasentare y'intango basanzwe bayarongoye ngo bateza gusubirizwa bakaja korera handi ivyo navyo byavuzwe n'umushanganje mu ajejwe ibijanye n'ubutungane aho yariko araba muri yo ntara ibijanye n'ingene ibikorwa bigenda muri ayo masentare mu mutekano twababwiye ko hariho umukenyezi yagandaguweho muri eh, n'uwo bari bubakanye hari ku munsi wa mbere gucagucagu hano hakaba hari ku mutumba kiremba wa komine kiremba mu ntara ya ngozi ibyo navyo nyene ngo vyarabaye aho Mukenyezi yacumiswe imbugita icenda mu mugabo wiwe ngo musanze mu kazu kasugumwe nivyo mm, hanyuma eh, hariho n'ikindi kiringo c'indwiza ibiri umushikanje wo muvyajejwe harimo iterambere rusangi yahaye abatwara ubutwara quartier ya Mugoboka ni hano mu gisagara ca Bujumbura muri Mutanga Sud aho yabahaye ico kiringo kugira ngo bazobe basubiye kubaka amazu babomoye abanyagihugu mu gihe baya bayabomoye bavuga ko bari kwashaka gushira mu ngiro ibijanye no kubahiriza amategeko yo kutubaka ahantu uh, usabwa ahantu nako abantu baba barengeje amategeko y'uburimbi navyo ni mwaravyumvise mu makuru tubashikirije nuko ayo namwamwe mu makuru yaciye no kuri radio isanganiro hariyo nandi menshi rero ayo namwe ndabibukije gusa ariko mwanamwe banywanyi mwarakurikiye menshi nuko mu buhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Albert Nduwayo iganiro mugiye guteramana na jewe Jean Marie Mayonga subire ndabaye ikaze mu mwanya ndaza kwibutsa inimero muje kwakurako ni amakuru avugwa ngaho ku butungane bwa rumonge mm. urabona sentare y'intango na sentare nkuru ya rumonge ntihuriza ko eh, ku butungane bwabaye kujya muganga mm. rero nasaba yuko nyakubahwa umushyirangajwi w'ubutunganiro kwishyikira kugira ngo tudafite mu ntoki kuko mhm. urabona yuko ntibitahuritse ko umuganga biravuga yuko yari yatanze igiturire ku babyeyi b'ujya mwana kugira ngo ntibimenyekane mm. ariko se ntare nkuru gacimyezi ajejwe ibidukikije bino bintu byo imirima y'ibigazi murabe mm. n'ukuri babikorere ko cyane kubera nka twebwe dusanzwe twifungurira iki kiribwa cy'amavuta y'amamesa mm-hmm. no mu kayongozi rwose amavuta arazinze cyane birarenze rwose ni icupa ryari bigeze kuranga hano munsi ikiro cy'amavuta mu kayongozi mm. bigeze ku bihumbi bitandatu yego ambasaderi ngarutse telefone yacitse ambasaderi eh, mututu wa karusi ego gice umushikirije ego nako mvuga ku makuru ajyanye n'indongozi ya senere ngaha muri komine mutimbuzi yafashwe rero nagomba gusaba ibintu bibiri bikurikira nasaba indongozi z'uburundi banyakwa bagijwe umutekano ko botohoza kubashyira kwabo mufata kugira ngo dushire ku murongo akaboneka emwe nyakubahwa umukuru w'igihugu yego yemwe aragahegerwa n'imana mhm. urabona imigenderanire agafunika abagara ubumwe n'akarere yego yabishyize mu nzu yego rero ngaha mu kinyinya urabona tuhana umupaka n'igihugu cya tanzania none azushyika ino iwacu nawe kugira ngo aduhumurize erega aha abarundi bose bararira kuko hariho abambuzi bari baramenyereye yuko bazototeza bene igihugu mm. mugabo ubu ibisaka by'imbwa byarahiye yego ni ukuri turasabye yuko mwo na twebwe azora abadoze uruterera ako gacu kajya gacumura ateye hariya mhm. ariko arakora ibyo perezida yamutumye yuko bajya baduza ibiciro mm. ariko barababwira yuko ingene bodandaza bijya binyobwa buraseri nta beyi yadugije ni mu mwese ku giciro cya leta mm. uburyo agiye hejuru y'amategeko baramuhana n'ukuri kandi twabishimye bamukomeye amashyi mm. mugire umugoroba mwiza nko ku natwe turabashimiye tade yego mubona mutega amatwi radiyo isanganiro nuko icyo dushikirije icya mbere mhm. yamangiye gushimira nyakubahwa umukuru w'igihugu mm. ni ukuri twebwe abanyagihugu biratunezera iyo bariko barabandanya banagura imigenderanire mhm. no kuyaga ukuntu ibi bihugu bibanye twobana yego no kuri icyo turagishima kabisa hanyuma ikindi mhm. ni iki kijyanye n'uyu muganga aho mu rumonge yego yego sawa zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri undi mwanya ku murongo aro umunywanyi agatelefoni kamoroheje ariko twizere ko ajya kuza ubundi aro aro amahoro amahoro cyane tuganira nande bamahoro ubusa romano mu gisuru bamahoro ubusa mu gisuru yego mwigishe mushikirije ku makuru mwakurikiye nagomba mvuge kuri iki cerekeye amavuta mm. twagomba ino mu gisuru bazesubire batuzanira ibigazi kugira ngo tubitere cyane amavuta aboneke hmm. yego nta bigazi bikiriyo ibigazi ntaho bihari urumva bifise bamwe bamwe kandi birasabwa aho twabitera hariho basubire kugereka ibizana hmm. yego ohashipa birimana joseph karusi na nyabikere ku mbabaga birimana joseph karusi yego ni amahoro amakuru nagomba gushikiriza ko mhm. ajyanye n'ibintu by'ibiciro yego ni ukuri amavuta yaba yakayobera abahinga burya mm. no ikiro tukeke kugura ibihumbi bibiri n'amajana ane mhm. ni ukuri barabe kubera nimba aja mu bindi bihugu barabe ko ibyo bintu byohagarara yego turabashimiye mwarangije joseph yego nuko reka tubashimirize ababijejwe hmm. na kamo kanyu ababijejwe babyumvise ku mbore bazogerageza barabi yuko amavuta yoboneka nuko mugire umugoroba mwiza kuba yagiye mu gihugu cyacu kuva aho afatiye ubutegetsi mm ibyo ni byo gushima ama tukaba twifuza yuko muco bovugana nyakubahwa perezida w'iwacu mm. baraba bagakorajya barabara ry'indaraye rimwe rizoca ngahaye mu rutana rikazoca ngahaye hanyuma ikindi nacyo twavuga ko ari ugushima yego dushima ukuntu perezida ariko aragerageza kugira imigenderanire muri congo mhm. ku kibazo bavugana na perezida w'u rwanda yego hanyuma tukaba tubona neza umenga imigenderanire y'u rwanda iriko iragomba kuzoba myiza nubwo mu minsi yari yatose kare mm. musitanteri wacu arongoye ikomeye n'ukuntu ariko arayitunganya neza yego mm. hanyuma akabazo kanjye rero aho gahagarariye mhm. aho gahagarariye n'ukuri umushikiranganzi w'ubutungane n'ukuri ntakubita akagohe na kare umugani ngo utosora imvuku yamizamo akaga Eh, na cyane cyane nko mu masentare y'intango yego mhm. eh, turakunda kuhagirira ibibazo yego yego eh, abantu bato bato dusanzwe tutamenya n'ibintu bijyanye n'amategeko ngo mm. hanyuma ikivuga kandi mhm. abangengurukira nyakubahwa se barundi ukuntu bariko baragiranira imishyikirano n'uyu n'uyu mushikiwe arongoye igihugu ca tanzania mm yego nka twebwe turimo ku turimo ku mbibe turahanye imbibe mm. turasumiranira turahana abageni mm-hmm. none rero bamwe ugasanga ngo ngaha iwacu ubundi hanyuma rero ibisigaye nabyo uyu muntu wo nk'iyi ngotsiga yemwe yacumaguye imbugita umugore wiwe purema mhm. none aba bantu ko bakomeje ububisha none ni ukubera bakengera ibihano se bahita bagahabwa ese leta yoraba ukuntu yo yegihe inyanyura abantu bagahanwa neza neza neza neza igihano cyegihano kigahinduka kabisa hanyuma kandi bene umuntu agahabwa indishyi y'akabari none y'akabarone aho se hahandi usanga bizana icuka mu miryango ngo mwayatwiciye umuntu none murimo muragamagira ngaho imbere yacu mm. ni ukuri kabisa ibi bintu igihano umuntu akoze atarisanganya ataniki ari ibintu agize yiyumviriye yateguye abo bantu rero ntibajye barabaraba bakorereko neza byema kuko ni ingorane kwica umuntu n'icyaha kibi kabisa nicyo gituma habayeho ubutungane kumbure ubutungane nabwo nyine nk'uyu muntu urumva ko ari mu butungane ngira ngo eh.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 bajya abantu bakaba batwiturire mm-hmm. aho yamushikiranye n'abandanye akomeje akora ibyo bintu ko abantu benshi twaramerewe nabi utagira amahera n'ingorane yego ubunyonyi ku murongo alo umunywanyi agatelefoni kamworohereje twizere ko ajya kugaruka telefone ni za zindi nyine irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu majana icenda mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu irindwi na zitanu amajana icyenda mirongo inani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu umwanya ku murongo alo amahoro cyane amahoro yego akazina kanyu mutubwire naho muherereye joseph agarutse bigira imana umunyabikari mm-hmm. karusi twagomba gukosora mm-hmm. rero amavuta n'ibihumbi bine n'amajana umunani yeee eh. abantu bato bato kubera iyo amavuta hariho usanga kugira ngo agure n'inusubisha kure mm. ubu rero abantu bato bato dusigaye dupfa kubirya uko nyene n'ibihumbi mm-hmm. bine n'amajana umunani n'amahera menshi mm. radiyo isanganiro ikiganiro gicushikirije n'ubu nyine tuma twakira abanywanyi mutubwire amakuru yaciye abanyeshuri alo alo mwiriwe mahoro neza makazina kanyu ni ngendanyi isanganiro nesitori nesitori bukenyuzi mm, ngira icyo mushikirije bukenyuzi ni karoroshye yego ntara ya karusego ngira icyo mushikirije rero ku makuru mwakurikiye rero nashaka kuvuga ku bijyanye n'urwo rugendo umukuru w'igihugu cya tanzania yagize mu burundi mm. birerekana neza imigenderanire mu by'ukuri mm-hmm. hanyuma mugabo hariho abarundi bakunda kujya i tanzania bagiye nko gupfa agasu ugasanga baragirirwa nabi mm. icyo kintu kubera abategetsi barakwiye kukivuganako mm-hmm. hanyuma ikindi nacyo bagiye baravuga ibiciro by'amavuta mu by'ukuri n'ino amavuta yarasinze eh, namwe ntimuronka basha ntituronka namba emwe ikiro n'ibihumbi bine mbere birenga aho urumva rero ko ari hatari kabisa mm. hanyuma ujya muganga nawe wo mu rumonge twumva mhm. rero nagomba kuvuga mu ujya muganga wo mu rumonge mm. kuko twasanze isentare nkuru y'igihugu na parake umengo ntibahuza mhm. tugasaba ko ababijejwe izo sentare zibiri zokora bimwe murakoze murugora mwiza mani gushimire natwe turashimiye piyo radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu mbere dukwiye guheba nta kundi none ibiciro ni kuduga canke hari n'ubukire bwayo ni ukuduga mm, mugaraboneka kuboneka haraboneka araboneka mugabo usanga azimbye hmm. e, ikindi kibazo ni ikibazo cy'inzoga za buraludi yego basha naho nyine ni ikibazo gikomeye kuko twegura icupa dushobora kurinywera bibiri aya nyuma n'igihumbi n'umunani icupa rya pirimusi cyangwa inzoga yihe e, icupa rya pirimusi irya hmm. e, nyongera naryo rica rijya ku gihumbi n'amajyana narabajije intwaro iyo mubonye byifashe uko ntacu mubabwiye we ntabyo tubona yuko bariko baradukorera tuguma tuboroga ariko byarase mm. ahubwo mu dutera akamo musitanteri akaza aratuma abajejwe intwaro ku mitumba bakaza baramuha raporo reka twizere yuko akamo kanya yakumvise kumbure bagiye kuraba ingene babikosora nuko turabashimiye wa mwiza reka turindire icyo muzodukorera murakoze cyane mugabo rero tukaba twifuza yuko hambavu yo gukorora ibyo biciro boca baraba icyo umuguzi cyangwa iyo umuntu yadandaje duharage icyo yoca akuramo mm. ahantu ho ndavuga nk'igiciro cy'amamesa mhm. cyane nk'agaruka ku giciro cy'amabati yego wumva ko bica bigenda bisiganye bica bituma umurimyi nawe atapfa yisununuye hmm. ngiye ku kibazo kigira kabiri mm-hmm. ego ku kibazo cy'umushikiranganji w'ubutungane ahagize iminsi ahimiriza cyangwa yakora udukorwa tunezera bene igihugu mm-hmm. rero muri kano kanya naho ngomba kumutera akamo kugira ngo atembere hose no mu rutana hadasigaye inyuma mm, ngira ngo nawe nyine azoshikayo ndafise umuntu aheruka gufatwa ukuntu Mm. yatanze inkuru mm-hmm. yatanze inkuru akavuga yuko hariho abantu bariko baraca mu cyambu cy'ikinyegero aha ku muragarazi mm. rero hambavu yo kuraba abariko barakora izo binyegero baje bafata ubunyine baca bashyira mu gasho ubu ari mu rutana mm-hmm. rero bisa bimenyekana ko umenga ni nko kuzimanganya ukuri cyangwa kuzimanganya n'uwokiriza umutwe no hanyuma akatobisubira inasakashi imbere uwo perezida wasanze yaje kutugendera kumbure irange imbibe hapa bigenda neza bakazugurura mm. Aro ndabumva igice umushikirije mm eh, hanyuma ibintu bitangwa n'ikinyobwa ca Burarudi kweri murabe asha ino byabaye ndase n'ukuri mm guti ego amabeya arenze n'ukarusa kanwa mu kinyegero ashira mhm. mm. ambuzeri bibiri n'atanu kayeri nako ibihumbi bibiri mhm. yaba yamunaniza kwiri murabe icyo mudukorera hirya imbere mwe muduserukiye murakoze cyane rumva ku bijyanye n'aho umerereye ni mhm. kubera harimo akarenganyo gatandukanye n'umushyiranganje hmm. yavuze yuko uh, mu gupima ari metero zitandatu uvuye ku ikaburimbo ibarabara rikuru ariko muri komine muranze wiraze harimo akarengane kubera abantu ntibahera kuri kaburimbo bahera kuri kanevo mm. ari nacyo gituma bisiga ubwenge urabye nko muri komine yindi yo muri muranza kubera barabe ikibazo cy'ibiciro by'amamesa n'amabati kubera byabaye ikirenga mhm. kandi atejwe ajejwe ivy'ubudandaji kweri batuganije amafaranga ku bijyanye n'amamesa ego kuko uharuye igiciro umurimyi atanga ku biharage mhm. uharura n'igiciro cyo ku mamesa kweri usanga umenga umurimyi naho yoba yimbuye ibingana iki ntiyoronka ibitunze umuryango wizanye n'amamesa n'amabati mm. ego ukaza mu bushikiranganzi baganiye n'umushikiranganzi adege ibyo ubudandazi kweri baraba ukuntu bubikora yego nuko isanga niyo mbere turabashimiye mhm. kwe kwe mwatwakiriye kwe ino ini wacu kwe gutora umurongo ku isangano biratugora mm. eh ndashimira mushitanganje ubutungane cyane uburyo ariko arikanga mm dufatiye kuri ibintu byabereye mwaro muri bya sentare zibiri ni ukuri yabyifashemo neza cyane kuko hariho abantu banga gukorera bene gihugu ugaca umengo leta yabatumye gusumiza bene gihugu harya rero bigaragara neza ko leta kumbure yitayeho abenegihugu natwe dufata ibisima tukabikenguruka mm. amasingo makurandira ngo nshaka kugira abandi baronka umwanya umurongo nivyo vyiza muha akanya abandi ego eh, hama nagomba simire na mutaneri wa komine mukaza mm. ku ngingo nziza yafashe yuko abwira abenegihugu abantu bariko baratuza ibiciro vy'ibinyobwa vya barudi mm -hmm. yego nico ubutungane bujejwe urumva bazora bigihano nawe kumbure kijanye n'ivyo yakoze reka tubashimire turabashimire wa mwiza Emmanuel radiyo isanganiro gicushikirije ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'umwe alo halo uyu munywanyi ku murongo ndumva kumega agatelefone ntikariko karabyorosha halo alo mwiriwe neza disimasi nawe yaratangaye icyo kintu ntibaza ko kitapfugika bakazoraba mm. nyine bagakora amatohoza yimbitse yego yimbitse hama ibintu bigatora inzira ari uwera akera arohanwa uri gufatwa n'ikoshi yarumva bakamuhana yego ama ujya muntu w'ingozi yacumaguye umuntu mhm. bubakanye imvuga iti icyenda ni ibintu biteye akoba sinzi ibintu yari yafashe amba none urumva navuga ko yarafashe baze bamubanze bamujyane bamupimishe barabe hari abantu bamwe bamwe muga ikinyano vuba caheze mm. cyangwa umuntu ariko ava amaraso gukora nk'ibintu nk'ibyo urumva n'ibintu ibintu bidasa neza birababaje mm. birababaje ku bantu nk'umuntu baba bari bafitaniye abana urumva ibyo bintu sinzi ibintu biba yafashe n'ibintu bidasiguritse mm. hama ikijyanye n'imuyinga ujya muntu baba bakeka ko yaba yaribarutse umwana mhm. agaca amwica mhm. yego aho yogiye mwereka uburundi arumva agaca amukorera nk'ibintu nk'ibyo bintu ntibisa neza nawe nyakwiye kuraba bamucira urubere yego ibijyanye n'ibiciro muri mukaza numvise mutane umwe ngaho yabihagurukiye hmm. habe muga ibintu by'agasima yemwe n'ibintu by'ibinyobwa biraduka ku mwanya ku mwanya ugasanga mm. nk'isima yabuze ko kugira iboneke ugasanga n'umuti ujya mutware abigize nabajya babifashanije mm. babatunganirize bajya abantu vrema barabarenganije urumva ko bavuze ko ari amabarabara makuru hama mm. amabarabara nyene y'imigenderanire kuko umuntu yafatiye kuri borone bora bakamwubahiriza vrema baciye inyuma y'amategeko hama barabe sinigwa ndabagaruka ko amazina ariko ndakengurukiye umwese wese ahaherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi ndabashimire mwese kona na mwagize icyo muvuze ku makuru yabashitse kunyota Albert Ndwayo niwe twari dutermanye ariko afasha mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro cyari kiremeshejwe na Jean Marie Mayonga nkamusi yo gushimira mwebwe mwese mwagiteza amatwi nshimira namwe mwese mwagize icyo mushikirije nkamusi yo kwifuriza kugira ijoro ryiza mu mwanya n'amakuru mu rurimi rw'ikirundi avugwa muri Nojoro Giricho shikirije Giricho shikirije